بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد شيشومين درس از دروس شمائل رسول الله عليه الصلاة والسلام از كتاب امام ترمزي رحمه الله واسكنه وفسيح جناته سيو دومين باب امام ترمزی رحمه الله میگوید باب ما جاء فی صفت شرب رسول الله صلی الله علیه و سلم اون چیزی که در مورد روش نوشیدن رسول الله صلی الله علیه و اومده چطور می نوشیدن حالا شیر آب و دیگر نوشیدنی ها از انواع شربت روش نوشیدن رسول الله علیه و سلم چطور بوده و همچنین نحوه شرب همون نوشیدنی نفس میکشیده نمیکشیده با صبر بوده یا سری بوده با یک نفس دو نفس اینها مباحثی هست که در این باب احادیثش را امام ترمذی رحمه الله میخواد یاد بکنه دویست و ششمین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الاحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضی الله عنهما أن النبي صلی الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم حدیث حسنه اصل حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلمه البته حدیث بعدی هم در همین مضمون و ما بعدش حالا خصوصا حدیث بعدیش و همچنین ما بعدش که دوباره از ابن عباس حدیث بعدی از عبدالله بن عمرو بن العاص هست اصل این حدیث چنانچه گفتیم در صحیح بخاری و مسلمه در مورد نوشیدن آب زمزم که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا سر چاه عبدالله بن عباس میگه آب کشیدم از چاه خب آب وقتی که از چاه میکشن در یک ظرف بزرگی میکشن آب در اون سطل یا هم اندازه سطل قبلا از چرم و از پوست گوسفند درست میکردن میبستن با تنابی و آب از اون چاه میکشیدن خب آب برای ای از مردم برای یه نفر نیست حالا شما در نظر بگیرید این ظرف آب بزرگ از چاه کشیده شده رسول الله هم صلی الله علیه وسلم اونجا ایستاده نشستن در اون حالت سخته خصوصا جمعه همه اومدن الان چاه زمزم هم خب همه میدونیم کجاست کنار خونه خداست قبلا فاصلش ده متر شاید نبوده ده 15 متر با کعبه بیشتر نبوده در همون تواف من یادم هست یعنی اولین باری که رفتم به به حج در خود همون صحنه تواف پله ها بود یعنی تقریبا پشت مقام ابراهیم یکم اونورتر ولی به سمت کوه صفا پله بود میرفتی پایین به نزدیکی همون جایی که چاه چاه آب زمزمه خب الان شما در نظر بگیرید در اون جمع اونم تو صحن تواف رسول الله صلی الله علیه و سلم اون ظرف بزرگ آوردن میخواد بنوشه و اونم یک حالته یعنی یک جایی خاصی در یک موقعیت خاصی در یک زمان خاصی ابن عباس برای ما نقل میکنه که رسول الله علیه و سلم ایستاده نوشیدن آیا میشه از این حدیث حق گرفت که مطلقا نوشیدن به طور ایستاده درسته اینجا رسول الله علیه و سلام ایستادن و نوشیدن از اون آب زمزم در اون جای خاص در اون زمان خاص یعنی چی میخواد بگه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما به ما میخواد بگه که رسول الله صلی الله علیه و اونجا نوشیدن نه که همیشه می نوشیدن این جای خاص رو دیدم که این کارو رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دادن در یک شرایط خاصی و اینو نمیشه ما تعمیمش بدیم در هر حالتی و هر حالتی به خودمون عوض بدیم چون رسول الله صلی الله علیه و یک بار نوشیدن چون یک بار نوشیدن همیشه به خودمون بهانه بتراشیم عوض بتراشیم رسول الله صلی الله علیه و یک بار ایستاده نوشیدن شما در روز چند بار آب می نوشید شما هم یک بارشو گرفتید اون 23 سال بعثتش رو نگرفتید که رسول الله علیه و السلام از اون موقع که مبعوث شدن و الله بهش رسالت داد تا آخری که وفات یافتن اون 23 سال رها کرده اون یک مورد رو گرفتید به خاطر همین ابن قیم یاد میکنه در زاد المعاد میگه و کان من هدی صلی الله علیه و سلم الشرب قاعدا روش رسول الله صلی الله علیه و سلم مطلقا نشستن بود در نوشیدن این نبود که بی و آب بنوشه نه می نشست و آب می نوشید نمی ایستاد هذا كان هديه المعتاد اصل اينه هميشه اينچنين بود روش رسول الله عليه الصلاه والسلام در نوشیدن و صح عنه انه نهى عن الشرب قائمه و صحیح هم هست که رسول الله صلی الله علیه و از نوشیدن به طور ایستاده انسان بیسته و آب بنوشه احادیث ثابته صحیحه در نهی رسول الله عليه الصلاه والسلام از این قضیه انسان بیسته و آب بنوشه وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقي فصحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام ككسي ایستاده بود آب می نوشید دستور داد که سفراغ بکنه اون آبی که نوشیده حالا میاد حدیثش رو یاد میکنم و صح عنه انه شرب قائما و صحیح هم هست که رسول الله صلی الله علیه و به طور ایستاده نوشیده ولی خب در یک حالت خاص بخاطر همین اینجا یاد میکنه فقال الطائفه هذا ناسخ للنهي وقال طائفه بل مبين ان النهي ليس للتحريم بل للارشاد وترك الاولى وقال الطائفه لا تعارض بينهما اصلا فانه انما شرب قائما للحاجه فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى فناوله الدلو فشرب وهو قائم وهذا كان موضع حاجة در جمع بين أحاديث النهي و این احادیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به طور ایستاده نوشیده جمع بین این احادیث بعضیا گفتن این حدیث نسخ میکنه یعنی حکم نه که بر تحریم بوده رو نسخ میکنه دیگه حرام نیست کسی بیسته بنوشه چون رسول الله صلی الله علیه و سلم ایستادن نوشیدن و گروه دیگر گفتن که نه علت نهی را میخواد بیان بکنه رسول الله علیه و سلم که بر تحریم نبوده بلکه بر کراهت بوده بهتره که انسان بنشینه و بنوشه و گروه دیگر گفتن تعارضی بین اینها نیست چرا و صحیح هم همینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا حاجتی بود که ایستاده نوشیدن چون بعد خودش ابن قیم رحمه الله میگه میگه فانه جاء الى زمزم وهم يستقون منها اومد کنار چاه آب زمزم و همه آب می نوشیدن یعنی شلوغ بود در جمع بود و آبم در ظرف بزرگی کشیده بودن از اون چاه و رسول الله صلی الله علیه و اجبارا اونجا ایستاده نوشیدن فشرب و هو قائم و هذا كان موضوع حاجه اینجا حاجت بود نیاز بود یعنی اما احادیثی که بهش اشاره میکنه اینجا ابن قیم دو تا حدیث هست حدیث اولی حدیث ابو هریره هست که امام ترمذی نمیاره چون گفتیم چون اصل بر اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه نشسته آب می نوشیدن دیگه احادیثش رو اینجا امام ترمذی رحمه الله نمیاره از جمله حدیث ابو هریره رضی الله عنه و غفر الله له و لأمه اول خب ابتدا قصه ای داره که انه رجلا یشرب قائمه دید شخصی ایستاده آب می نوشه فقال له قه الله علیه الصلاه و السلام بهش میگه که استفراغ کن یعنی قی یعنی اون آبی که نوشیدی بیرون بیار چرا قال لیم قال که ان یشرب معك الهر دوست داری تو با گربه از اون ظرف بنوشی یعنی دو نفری قال لا نه هیچ کسی یعنی این قضیه قابل هضم نیست براش یعنی گربه بیاد از یه طرف لب بزنه تو اون آب بعد از اون طرف هم خودش هم بنوشه سخته قال فانه قد شرب معك من هو اشر منه الشیطان بدتر از اون با تو کی بود شیطان یعنی ایستاده خوردن چیه همراهی شیطان در نوشیدن تو با شیطان با هم خوردید نوشیدید شیخ البانی رحم الله این حدیث رو تصحیح میکنه در سلسله صحیحه حدیث 175 بعد از اون 176 حدیث بعدیش بازم در همین موضوع البانی تخریج میکنه و تصحیح میکنه فرموده رسول الله علیه الصلاه و السلام لو يعلم الذي يشرب قائما ما في بطنه لاستقى اگر بدون کسی که ایستاده آب می نوشه چی هست چی در چکمشه چی داره میشه لاستقاء سفراغ میگرد که در بدنش نمونه هز نشه خب اینا نهیه نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم از نوشیدن به طور ایستاده شخص بیسته و بنوشه و اینها قول رسول الله علیه و سلم حرفشه و اونجایی که فعلش اومده که ایستاده نوشیدن گفتیم چی ابن قیم میگه حاجت بوده نیاز بوده و این نهی را نسخ نمیکنه نمیتونیم بگیم این نهی را نسخ کرده چون نوشیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم از باب حاجت بوده دویست و هفتمین حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما میگوید که دیدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نشسته هم ایستاده آب نوشیدن 208 مين حديث امام الترمذي رحمه الله میگید حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم سقيت آب نشوندن به رسول الله عليه الصلاه و عبد الله بن عباس میگه از آب زمزم آب چاه زمزم فشرب وهو قائم اونجا ایستاده آب نشیدن که گفتیم شرحش توضیح دادیم هر دو تا احادیث شرح دادیم که حاجت بوده و نیاز بوده و در حج بوده و این یک واقعه هست همیشه رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته آب بینوشیدن دیویست ایستاده 209 حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال ابن سبره قال أتى علي بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حديث صحيح بخاري أمين روايتك داري ما که بن أبي طالب رضي الله عنه علی بن ابی طالب رضی الله عنه کوزه از آب ظرفی از آب آوردن براش و حالا رحبه همون جای خاصی در کوفه هست در عراق یا اینکه منظور زمین باز و وسیعیه الله اعلم مسجد جای دیگر است مکان رحبی یعنی مکان وسیعی جای وسیعی یا اینکه همون رحبه یک محله یک جایی در اطراف کوفه شاید اون باشه شاید اینم باشه هر دو تا احتمال داره خب ظرفی از آب رو آوردن از علی بن ابی طالب رضی الله عنه فاخذ منه کفا فغسل یدی خب ظرف آب بزرگی اول دو تا کف دستشو میشوره بعد مزمزه و استنشاق میکنه بعد صورت خودش رو میشوره و دستات آرنج و سرش وضو گرفت پاهامون شیخ عبدالرزاق الله حفظش بکنه اینجا میگه که اینجا وضو نگرفته اینجا باید که دست صورتش رو شسته دست و صورتش رو شسته وضو شرعی نیست چون پاها نشسته اینجا دست و صورت خودش و سر خودش و دستاش رو میشوره بعد میگه ایستاده آب نوشیدن سپس این گفتن هذا وضوء من لم يحدث هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل این شني دیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام داده شیخ عبدالرزاق الله حفظش بکنه میگه که هذا وضوء من لم يحدث ای من لم يرد طهر الحدث حدث بزرگ داریم کوچک داریم یکی برای غسل که با اون بزرگ با غسل انجام میشه یکی هم با وضو برطرف میشه خب کسی که الان نمیخواد اون را داشته باشه حدثی مرتکب نشده یعنی نه وضو شکسته شده و نه هم غسل برش هست هیچ کدوم از این دوتا برش نیست نه غسل برشه نه وضو میگه هذا وضو یعنی این نوع دست و صورت شستنه من لم یحدث کسی که دچار حدث نشده کسی که دچار حدث نشده فقط از باب پاکیزگی تمیزی میخواد دست صورتش رو بشوره خب حالا اون چیزی که اینجا میخواد امام ترمیزی رحمه الله ازش برداشت بکنه بحث اینه که جایزه برای حاجت انسان ایستاده آب بنوشه از این روایت برداشت میکنه حاجت بوده نیاز بوده ظرف بزرگ بوده نمیتونسته بشینه علی بن ابی طالب رضی الله عنه اونجا ایستاده آب نوشیده 210مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا قتیبه بن سعید و یوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عاصم عن أنس بن مالك رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى انس بن مالک رضی الله عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که آب می نوشیدن با سه نفس آب می نوشیدن با سه نفس منظور کان نفس فی الاناء منظور این نیست که نفس تو ظرف میکشید نه منظور به هنگام آب نوشیدن نفس میکشید مثلا آب می نوشید سپس می سب میکرد نفس یک نفسی میکشید بعد دوباره یه بار دیگه آب می نوشید بعد دوباره برای بار سوم یعنی با سه نفس آب می نوشید نفس اولی بعد نفس دومی بعد نفس سومی خب چرا رسول الله صلی الله علیه و سه بار آب می نوشید با سه نفس ادامه حدیث خود رسول الله صلی الله علیه و این امر رو بیان میکنن و یقول هو امر و اروا امر راحت تره هم برای گلو گیر نمیکنه تو گلوت هم برای معدات و دریچه معدت برای معدات راحت تره برای گلو و نوع نوشیدنت خیلی راحت تره برات برای نفست نفست حداقل نمیگیره وقتی که آب مینوشی هم راحت تره و هم تو را تر میکنه یعنی تشنگیت را تر برطرف میکنه اینطوری تشنگی بهتر برطرف میشه تا اینکه انسان یک باره یک دفعه اون آب رو کامل بنوشه سه بار آب بنوش با فاصله با سه نفس تا اینکه اون تشنگی برطرف بشه نه کنید خب این حدیث که در صحیح مسلم صحیحه شک در صحتش نیست این چیزی که رسول الله صلی الله علیه و با این حرف میخواد بهمون یاد بده و تاکید داره بهمون میکنه اون چیزی هست که به صلاح جسممونه یعنی غیر از اون مسئله اخروی و پاداشی که ما خواهیم داشت در اتباع پیروی از رسول الله علیه الصلاه و السلام در همین دنیا تو خودت سود میبری به نفع خودت به نفع جسم تو تو خود اذیت نمیشی آب با سه نفس بنوشی رحم به حال خودت بکن رسول الله صلی الله علیه و سلم داره روش نوشیدن را بهمون یاد میده و اینو میخواد رسول الله هم علیه و سلام بهمون همون برسونه که شرعمون دینمون هم صلاح ما در این دنیا براش مهمه هم صلاح و خیریت ما در آخرت الله خیرخواه ما هست و این پیغمبر را بهمون فرستاده حتی نوشیدن آبم یادمون بده چطور آب بنوشیم این از خیرخواهی الله جل و علا به بندگانش است از رحمت الله به بندگانش است یکی از اون درهای رحمت که الله جل و علا این پیغمبرش رو مبعوث کرده که یک زاویه‌ای که شاید انسان بهش توجه نکنه بهش توجه کرده الله جل و علا و و این چنین پیغمبرش علیه الصلاه و السلام بهمون داره یاد میده 211 همین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا علی بن خشرم حدثنا عیسی بن یونس عن رشدین ابن کریب عن ابیه عن ابن عباس رضی الله عنهما ان النبي صلی الله و سلم كان اذا شرب تنفس مرتين این حدیث ضعیفه حدیث عبدالله بن عباس ضعیفه رشدین ضعیفه رشدین بن کریب که تو اسناد هست ضعیفه مدارش رو اینه ضعیف ابن عباس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم دو بار با دو نفس آب می نوشیدن صحیح همون حدیث صحیح مسلمه با سه نفس آب می حالا شاید مثلا گاهی آب کم بوده با دو نفس نوشیدن شاید ولیکن اصل بر اینه که انسان با سه نفس آب بنوشه و اقتدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنه در نوشیدن آب دویست و دوازدهمین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمره عن جدته كبشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته حديث صحيح إن حديث را خواهر حسان و نثابت رضی الله عنه روایت میکنه حسان و ثابت که همشون میشناسید دیگه میدونید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در فضل و فضیلتش میگه اونجایی که شعر میگفت در رد بر مشرکین میگه که اوجهم و معک جبریل علیه الصلاة و السلام حجاب اون ردشون بده با اون شعرت و با تو جبرئیل یعنی جبرئیل هم یاریت میکنه الله فرستاده برای تاییدت و نصرتت در رد و جواب اون مشرکین شجاع بودن شهامت داشتن در دفاع از رسول الله علیه و السلام کبشه که خواهرشه خواهر حسن و ثابت رضی الله عنه اجمعین میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی نزد ما اومد دخل علیه نبی صلی الله علیه و اومد نزد ما تشریف آوردن دخل علیه این از حسن تعبیرشه یعنی یک شرفی به ما داد با اون تشریفش یک شرفی به ما داد به منزل که ما درش بودیم به اون خانواده با اومدنش رسول الله صلی پیش ما اومدن تشریف آوردن دخل علی نبی صلی فشرب من فی قربه قربه بعا و ظرفیه که از پوست حیوان درست میشه معمولا دباغی میشه و قدیما حالا خصوصا یا آب توش نگهداری میکردن که خنک باقی میمونه از چرم حیوان از پوست حیوان در باقی میشده و میدوختنش یا درش مثلا ماست و هم میزدن دوغ بشه و یا نمیدونم سرشیر خامه ازش گرفته بشه و یا اینکه اون آب درش خنک نگه داشته بشه یک ظرفی برای نگهداری آب یا شیر یا لبنیات دیگر بوده خب میگوید که رسول الله صلی الله علیه و آله اومدن تشریف آوردن نزد ما از اون چرمی که درش آب بود نوشیدن از اون ظرف چرمی آویزم بود یعنی حالا به درختی به دیواری آویز بود بالا بود پایین نبود و معمولا هم چرم حیوان خودتون دیدید دیگه بزرگه آویز بود و اونجا رسول الله علیه و السلام مجبورا از باب حاجت اونجا آب را ایستاده نوشیدن این کپشه میگه رضی الله عنها فقمت الى فيها، فقطعته اومدم سر اون چرم را بریدم اونجا که رسول الله صلی الله علیه و ازش آب نوشیدن برای چی پارش کرد برای چی قیشیش کرد تبرک برای که به عنوان تبرک نگهداری بکنه چون آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم چه از موی بدنش چه از آب دهنش نگهداری میکردن که به مریضی بدن توی آبی بزنن و بیرون بیارن و به مریض بدن شفا بیابه حالا مریضیش سرماخوردگی بود یا هر مریضی دیگر و به عنوان تبرک استفاده میکردن و رسول الله صلی الله علیه و بهشون انکار نمیکرد و اینجا تأییدی از رسول الله صلی الله علیه و بر فعل این زن و این زنم داره یاد میکنه اون کاری که انجام داده و هیچ اعتراضی برش نیست و اینم گفتیم این فعل خاص رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی کاری که انجام میدادن تبرک به آثار رسول الله علیه و سلم خاص خودشه دیگر بر صالحی عالمی درست نیست که کسی این چنین کاری انجام بده با اون آثار بدنش جز آب دهنش آب وضوش خاص رسول الله علیه و سلم 213 همین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا دویست و چهاردهمین حديث حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن ابنة أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها فقطعتها دي بيسو سيزهمين حدیث و 214 همین هر دوتا حدیث احادیث که اینجا امام ترمزی رحمه الله از شمایل رسول الله صلی الله علیه و یاد میکنه در آداب نوشیدنش اولی امامه میگه که دیدم انس سه بار با سه نفس آب می نوشه بعد انس اونجا میگه که رسول الله صلی علیه با سه نفس آب می نوشیدن خب این حدیث قبلا داشتیم از حدیث انس بن مالک اصلش در صحیح مسلمه اما 214 همین حدیث بازم حدیث انس که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی نزد ام سلیم اومدن مادرش. و قربت معلقه و مشک آبی آویز بود مثل اون چیزی که در حدیث کبشه داشتیم از شرم حیوان فشرب من فم القربه از اون سر مشک مشک آب رسول الله صلی الله علیه و سلم آب نوشیدن معمولا مشک آب خب بزرگه دیگه کوچیک نیست بزرگه گفتیم از چرم حیوانه و آویز بوده رسول الله صلی الله علیه و سلم ایستاده از اون آب نوشیدن و شرب من فم القربه و هو قائم در حالی که ایستاده بودن رسول الله صلی الله علیه و از اون مشک آب آب نوشیدن فقامت ام مسلم الى راس القربه فقطعتها ام مسلم اون سر مشک را اون چر را میچینه برش میده به خاطر آثار دهان رسول الله صلی الله علیه و سلم که اونجا بوده از آب دهنش یا از اون آثار بدنش برای تبرک برای خودش نگهداری بکنه دویست و پونزدهمین حدثنا احمد بن نصر النيشابوري النيسابوري او نيشابوري هر صحيحه قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبيدة بن نائل عن عائشة بنت سعد بن ابي وقاص عن ابيها سعد بن وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائمة قال ابو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل إن راوي عبيدة دختر نائل زعيفة مجهوله بخاطر همین این اسناد رو بعضی تضعیفش میکنن و بعضی تحسینش میکنن تحسینش میکنن به خاطر روایتی که قبلا داشتیم روایت عبدالله بن عباس مثلا یا روایت انس بن مالک رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی نه همیشه بر اساس حاجت و نیاز چاه زمزمه مشکی کشیدن از چاه و جمع شلوغ رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا ایستاده نوشیدن در حدیث انس بن مالک و همچنین حدیث کبشه و مشک آب آویز درخت دیوار بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم همونطور ایستاده نوشیدن پس همیشه کار رسول الله صلی الله علیه و چنین نبود بر حسب حاجت این چنین کاری را انجام میدادن. سی و سومین باب باب ما جاء فی تعطر رسول الله صلی الله عليه وسلم امام ترمذی رحمه الله میگوید باب ما جاء فی تعطر رسول الله صلی الله عليه وسلم اون چیزی که در مورد عد زدن رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده خب احادیث زیاده در شأن عطر اون چیزایی که در مورد عطر اومده مثل فرمودی رسول الله صلی الله علیه و حبب الی من دنیاکم النساء و حب حبب الی من دنیاکم اون چیزی که خوشم میاد از این دنیا جای خوشی داره این دنیا یکی زنه آدم دلش خوش میشه با زنش با همسرش اگر صالح باشه البته خیر و متاع دنیا المرأه الصالحه بهترین خوشی دنیا زن صالحه خوشی دنیاست اون کسی که نداره ناخوشه دلش حداقل خوش نیست به جای گر نیست و دومین چیزی که رسول الله صلی الله علیه و به عنوان خوشی یاد میکنه عطره عطر بوی خوش و جعلت قرة عینی فی الصلاه و نور چشمان منم در نماز گذاشته شده جا به طور مطلق اومده از عطر ریاد شده که رسول الله صلی الله علیه و عطر مطلقا خوششون میومد و بهترین عطری که خوششون میومد اطیب الطیب المسک بهترین عطر بهترین طیب بوی خوش بوی مشکه یا همون مسک اینجا اومده این مسکی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داره ازش تعریف میکنه که بهترین بوی خوشه اون غده ای هست که عرق این حیوان آهوی نر نه آهوی ماده یک آهوی خاصی البته نه هر آهوی یک آهوی خاصی هست که در جزیره العرب بوده در سرزمین عربستان و جاهای دیگه هم هست تو روسیه و اینا هم هست زیر گردنش یه غده ای هست که عرقش اونجا درش حفظ میشه و این بوی خاص خودشو داره و البته مصنوعیش هم هست یعنی همین بو بوی مصنوعیش هم هست فروخته میشه همین مشک مصنوعیش هم هست با همون بود البته خب اصل خودش که خیلی گرونه و کمیابه یکی مشک در اون زمان معروف بوده که هم مسک و دیگری هم عنبره که از کبد نهنگ میگیرن یک نهنگ خاصی البته خصوصا از یمن میوردن چون نهنگ اونجا زیادن به اقیانوس هند وصلن اونجا و نهنگ زمانی که میمیره دیگه میاد به ساحل دیگه اون شخصی که دیگه این گنج گرانبها گیرش بیاد این یعنی چون خیلی قیمتیه انبر خیلی قیمتیه اونم جز بوهای نابه از عطرهای نابه سومین عطرم شیره چوبه حالا معروف نزد عربا به دهن العود مثلا حالا عود البته اسم درخته عود کمبودی و هندی در اون مالزی و اندونزی و هند معروف این درخت درخت عود که یک روغنی ازش میگیرن و روغن این درخت عطر به عنوان عطر استفاده میشه و این سه تا عطر یعنی این سه طیب از های مردانه معروف اون زمان بودن عطرهای دیگر هم البته بود مثل مثلا عطر زعفرانی هست که رسول الله صلی الله علیه و برای مردم منعش کرده برای زنا گذاشته که بوش فواحان و بوش انتشار پیدا نکنه و خصوصا برای زن زمانی که بیرون میاد حالا میاد البته تفاوت دو نوع عطر با هم دیگر 216 مين حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها سكة ظرفه يعني یک ظرف رسول الله عليه الصلاه والسلام داش كي عاتر عطر خودش رو در اون نگهداری میکرد رسول الله عليه الصلاه والسلام ب حالا خصوصا استفاده از عطر که قبلا ما در موی رسول الله علیه و السلام داشتیم که موی سفیدش گاهی مشخص نمیشد به خاطر عطری که میزد به سرش خصوصا از اون عطرهای روغنی نه الکلی ها بزنید به سرتون که موهاتون بیشتر سفید بشه نه عطرهای روغنی حتی تا جایی که اون عایشه رضی الله عنها میگه که در احرامش قبل از احرامش قبل از اینکه احرام ببنده رسول الله علیه و السلام اینقدر عطر میزد که از موهاش عطر چکه میکرد و رسول الله گفتم علیه الصلاه و السلام عطر خودش را در ظرفای کوچیکی نگهداری میکرد که اینجا انس ابن مالک رضی الله عنه میگه که دیده خودش با چشم خودش گفته شده سکه هم یک نوع عطر خاصی مخلوطی از انواع عطرها هست مثلا شیره گلاب و شیره مثلا مسک و اینا با هم دیگر مثلا مخلوطش میکردن الله اعلم بعضیا گفتن منظور ظرفه بعضیا گفتن مخلوطی از انواع عطر دويس يفدهمين حديث إمام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب وقال أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب ثم ميجيك أنس بن مالك رضي الله عنه هیچ وقت عطر رد كرد بعد ميقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم کسی اگر کادوی ای بهش ات میداد رد نمیکرد حالا میاد بازم احادیثی که رسول الله صلی الله علیه و هم توصیه میکنن که اگر کسی بهش عطر هدیه داد رد نکنه یعنی برش نگردونه 218 همین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا قتیبه بن سعید قال حدثنا ابن ابي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن ابيه عن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد و واللبن و این حدیث صحیحه و هر دو تا البته صحیح بودن حدیثی که داشتیم حدیث آخری حدیث در صحیح بخاریه که رسول الله صلی الله علیه و سلم هدیه و کادو اون عطر را از کسی رد نمیکرد یعنی قبولش میکرد عبدالله بن عمر رضی الله عنهما میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن سه چیز رد نمیشن یعنی سه چیز را اگر کسی بهتون داد ردش نکنید قبول کنید یک اولیش الوسائد جمع وسیده منظور بالشته تکیه است. اگر بهتون تکیه ای دادن بالشی دادن که بهش تکیه بدی ردش نکن و دهن منظور از دهن همون عطره چون عطراشون اون موقع روغنی بوده عطر رو کسی بهتون هدیه داد ردش نکنید و سومی هم شیره اللبن حالا شیر دوغه از حیوان که گرفته میشه اگر بهتون کادوی دادن هدیه ای دادن ردش نکنید که این هم از یه طرفی ادب در مقابل هدیه هم بحث ارزش این سه چیزه به عنوان سه تا نعمتی که ارزش دارن هم اون تکیه هم شیر و هم عطر که رسول الله صلی الله علیه و میگه یکی از خوشی های من در دنیا هم بوی خوشه اینا خوشی هن، اینا نعمتن کسی اکرامتون کرد با نعمتی دور نندازید ردش نکنید قبول بکنید دلشو خوش بکنید این داره اکرامتون میکنه هم درش قبول هدیه هست هم درش دل طرف مقابل خوش کردنه که توصیه رسول الله علیه و سلم ردش نکنید دلش خوش کنید اگه کسی بهتون داد سومم هم ناچیزش نشمرید شیر بهتون داده شیر ارزش داره قبلا هم در فضل شیر داشتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه چی اللهم بارک لنا فيه و زدنا منه وقتی که کسی شیر نوشید این دعا را بکنه چرا و زدنا فی بیشتر از این به ما بده از اون شیر چون هم غذاست هم نوشیدنیه هم غذاست هم نوشیدنیه و این فضل اون شیره اون حالا میخواد تبدیل به دوغم بشه بالاخره جز لبنیات و جز اون چیزی که از حیوان گرفته میشه و حالا اون چیزی که الله گذاشته در اون شیر دیگه نیاز به تحلیلش نیست از کلسیوم گرفته و دیگر چیزهایی که در اون شیر و نیاز بدنه و این توصیه هست و غیر از این گفتم یعنی درست شیر شاید ارزون باشه ولی که اون شیر را شما اگر کسی به تو کادو داد اون شیر عزیز ردش نکنید 219 حديث إمام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نظرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه خب در اینجا در اسناد یک مبهمه عن رجل آلمانی هم تصحیحش میکنه از باب طرقش یعنی این حدیث هم ابو داود روایت میکنه هم ترمزی در سننش حدیث ابو هریره رضی الله عنه و غفر له و لومه که میگید رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایان عطر مردها طیب الرجال ما ظهر ریحه اون که بوش فوحان داشته باشه بوش آشکار باشه بوش به مشام بخوره و خفی لونه رنگ نداشته باشه بیرنگه عطر مرد بیرنگه و اما عطر زنا و طیب النساء ما ظهر لونه اشکال نداره که رنگ داشته باشه عطر زن خصوصا قدیما از زعفران استفاده میکردن هرچند که ما داریم در احادیث اگر مردی از این عطر زنان استفاده کرد فرشته نزدیکش نمیشه یکی از چیزهایی هست که مرد باید پرهیز بکنه ازش عطر زنان عطر زعفرانی که زعفران درش هست عطر زنا رنگ داره ولی که بو نداره بوش کمه غیر از این ما احادیث داریم در نهی زن از اینکه عطر بزنه بره بیرون رسول الله صلی الله علیه و سلم ای ایما امراه اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخره کسی از زنا اگر عطری زد نیاد مسجد نیاد با ما نماز نخونه غیر از اون احادیثی که زجر شدیدتر از اینه که زنا برای اون زن نوشته میشه و نمازش قبول نمیشه تا اینکه بیاد لباسش رو بشوره تنش بشوره کسی نیست بوی اون زن به مشامش بخوره الا زنا برای اون زن نوشته میشه حالا شما در نظر بگیرید حالا اون زمان زنا خودشون رو میپوشوندن یک عطری اگر میزدن بوی اون عطرشون اگر به مشام مردی میخورد زنا پاش نوشته میشه زنا باش نوشته میشه در مقابل این گناه این جرم تحریک شهوت اون مرد اون غریزه مرد را بیاد کسی تحریک بکنه از عمد عطری بزنه که اون مرد به جوش بیاد خونش اون شهوت درش برانگیخته بشه خب الان اون زن اومده با آرایش اومده با اون بیحجابیش به مسجد بیاد یا به بازار یا هر جای دیگر این زن مستحقی نیست که ملعون بشه بگید خدا لعنتت بکنه بله مستحقشه چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید نه بعضی جاها این شلاق شریعت لازمه چون انسان جایی طرف مقابل را درک نمیکنه درک نمیکنه تو داری دیگران را اذیت میکنی با این کار مرد تو مغازه نشسته حالا تو شما در نظر بگیرید تو مغازه نشسته یا جوانی ازدواج نکرده هی زن بی بندوبار و برهنه و بی حجاب بیاد و بره بیاد و بره چه حال و روزی خواهد داشت چه دین و ایمانی براش خواهد موند غیر از اون شهوتی که درش به جوش خواهد اومد دیگه بعد میان سوال میپرسن شیخ حکم استمنا چیه حکم استمنا چیه حکم استمنا چیه خب چرا خاطر اون انگیزه هست غریزه هست، که تحریک شده کی تحریکش کرده اون زنی که ملعونه و مستحق لعنه که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند در حدیث صحیح العنوهن فانهن ملعونات لعنتشون بکنید این زنان ملعونه. چرا مستحق لعن شدن چون دارن تشویق به زنا میکنن و ان العین تزنی و ذناها النظر چش زنا میکنه و زنا چشمم نگاه کردنه نگاه نامحرم درست وظیفه ما هست چش پایین بندازیم خب یکی دو تا سه تا اون مغازه نمیخواد کسی رح به حالش بکنه همون یک نگاه زنا برای زن نوشته میشه همون عطر زد زن بیرون رفت زنا براش نوشته میشه زنا براش نوشته شده چون سبب شده که اون چشم زنا بکنه سبب شده که اون شهوت تحریک بشه به خاطر همین در دنبال حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند و النفس تتمنى و تشتهی و نفس تتمنى و تشتهی چش وقتی که ببینه سبب میشه که اون شهوت برانگیخته بشه خون بجوشه تو اون مرد و نفسش تمنا بکنه و اون شهوته گفتم به جوش بیاد و نفس تتمنى و تشتهی و الفرج و ذلك كله او یکذبه حالا اون شربگاه یا تصدیق بکنه یا اون شیطان فریبش بده یا اینکه خودش رو ستر بکنه دنبال عفافش باشه این در اون در بزنه برای ازدواج پس این مسئله خیلی مهمه اینجا توصیه رسول الله علیه الصلاه و السلام به خصوصا به زنا در اینکه مواظب باشن از خونه بیرون رفتن عطر نزنن عطر نذارن مگر اون عطری که بویی نداشته باشه فقط اون رنگی داشته باشه حالا بر لباسشون به عنوان زینت ولی خب اون لباس زیرشون حالا نه اون عباشون یا اون چادرشون این توصیه رسول الله علیه و السلام 220 مين حديث امام الترمذي رحمه الله ميقيات حدثنا علي بن حجر قال بانا اسماعیل بن ابراهیم عن الجريري عن ابي نظره عن عن الطفاوي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه اون شخص مجهول دیگه تو اسناد نداریم هرچند که این طفاوی بازم ضعیفه ولی خب آلبانی گفتم با طرق این روایت این روایت را تحسین میکنه 221 مین حدیث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن و وعمر بن علی قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة حديث زيفة البته خب قوزين داریم إن حديث در صحيح مسلم اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی بهتون ریحان داد منظور از ریحان عطره حالا چرا خواهیم گفت اگر کسی بهتون عداد رد نکنید چرا چون از بوهای بهشت که الله جل و علا حالا گذاشته در این دنیا البته با این لفظ ضعیفه اون لفظی که صحیح در صحیح مسلم حدیث ابو هریره هست حدیث ابو هریره رضی الله عنه و غفر الله له و لامه که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من عرض عليه ريحان فلا يرده و در روایت من عرض عليه طيب من عرض عليه طيب فلا يرده طيب همون عطره که اینجا مشخص شده این ریحان منظور اون چیزی که ریح داره یعنی بوی خوش داره از اون عطر اگه کسی بهتون عطری داد رد نکنید فانه خفیف المحملی طیب الريح چون هم حمل بوی خوش عطر راحته هم بوش خوش دیگه از بوش استفاده میکنیم حملش برای انسان راحته پس اصل بر اینه که اگر کسی بهمون عطری کادو داد هدیه داد رد نکنیم الا عذری داشته باشیم مثلا اون بو برامون سردرد ایجاد بکنه ببخش این عطر مناسب من نیست جزاک الله خیر دادی بهم ولی خب این حتما سردرد ازش میگیرم مثل خیلی از عطرها از عربی بعضی ها مثلا براش خوشایند نیست عذری داره در نپذیرفتن این هدیه ولی اصل بر اینه که هدیه رد نشه اینو نبوی در شرح این حدیثی که در صحیح مسلم یاد میکنه 222 حديث وآخرين حديث امشبه امام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا عمر بن اسماعيل ابن مجالد ابن سعيد الهمداني قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا احسن الا ما بلغنا من سوره یوسف علیه الصلاه و السلام این حدیث یکم پس پیش داره ولی خب خواهم گفت الان حدیث ضعیفه ضعفش هم شدیده درش عمر بن اسماعیل هست که متروکه یعنی ضعفش خیلی شدیده جریر بن عبدالله معروف بوده از میان صحابه رسول الله علیه الصلاه و السلام شخصي شخصی خیلی زیبا و آراسته بوده و عمر بن خطب هم در بعض از روایات هست که میگفته هو یوسف هذه الامه این یوسف این امته علیه الصلاه و السلام یعنی جریر از زیباییش از خوشگلی و قشنگیش و معروف بوده به آراستگی به قول امروزی تیپ میزد لباس قشنگ میپوشید همیشه و بهترین عطرها استفاده میکرد البته مناسبتش اینجا شیخ عبدالرزاق میگه من نمیدونم که چرا این حدیث را اینجا آورده امام ترمزی فقط اشاره داره میکنه به جریر البته در قصه و داستانش معروف جریر کسی که قصه جریر رو خونده باشه میدونه که جریر اون شمایلی که جریر داشته رضی الله عنه با اون گفتم با اون لباس قشنگی که میپوشید عطرهای خوبی که استفاده میکرد از این بابه که امام ترمزی اینجا این حدیث را آورده ولی خب وجه شاهد الان تو این روایت نیست حالا مفهومی بوده شاید تو ذهن خود امام ترمزی رحمه الله بوده میگه روزی اومدم مرا معرفی کردن نزد عمر بن خطاب اومدم نزد عمر بن خطاب رضی الله عنه بعد خب جری رضی الله عنه میاد اونجا جامعه را از دوشش بر میداره فقط با اون ازار و لنگی که پوشیده اونجا میره بعد فقال له خذ رداءك عمر بن الخطاب بهش میگه میگه که اون لباستو بردار جامعت اون که رو دوشت مینداختی را رو دوشت بنداز خودت رو بپوشون یعنی الله ترسیده شاید چشمی بخوره یا الی آخر بعد اونجا عمر بن الخطاب میگه ما رأیت رجلا احسن و در روایتی که کامل تر از اینجا آمده که اصل روایت این چنینه از روایت امام تنویدی رحمه الله ما رأیت احسن صورت من جریر ما رأیت رجلا احسن سوره من جریر یعنی شخصی زیباتر از جریر رو ندیدم چون گفتم در بعض از روایات هم اومده که عمر بن خطاب میگه که یوسف هذه الامه یوسف این امته از زیباییش و قشنگیش الا ما بلغنا من صورت یوسف که اینجا با این لفظ اومده مگر اون چیزی که از شکل و شمایل یوسف علیه السلام به ما یاد شده از زیباییش که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دیدم در آسمان زمانی که به معراج رفتم یوسف رو علیه السلام که نصف زیبایی خلق را داشت یعنی خیلی زیبا بود خب این خلاصه اون چیزی که در مورد عطر اومده و خوشبویی اومده سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمده صلى الله على محمد و آل محمد